Elhamdülillah. Şimdi bir arkadaş e, bir soru yazmış. E, hakikaten bu soru cünceldir. Yani çok insan aklına geliyor. Bunu özellikle bizim karşı taraf düşman, din düşmanları, dini sevmeyen, şüphetler, şeytan erleri, askerleri, adamları bu türlü şüphetleri canlandırıyorlar. O da nedir? Diyor ki Allah Allahu Teala e, Hud surasında diyor ki: "Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizk, rizkuha. rizquha O e, bir yer üzerinde bir dabbe, bir canlı yoktur ki illa Allah'ın görevidir onun rızkını versin. Diyor bundan e, şey çatışıyor. Bak insanlar Afrika'da acın, acılarından ölüyorlar. Bunlara nasıl e, cevap veririz? Bu nasıl olur? Yani bu çetrefil değil mi? E, Evet bunun zahiri çetrefildir. Demek ki bu e, şüphet arayan için çetrefildir. Ama imanı olan için çetrefil değil. Nedir? Mühkemdir bu. Bunu hiçbir sorunu yoktur bunun. Şimdi biz açıklarız alimlerin diliyle. Bakacağız nedir? Allah Subhanehu ve Teala de e, Allah Subhanehu Teala insanları yarattığı yer üzerinde nimetlerini de verdi. Her çeşit kendi rızkını alır. Hiç kimse rızkından fazla eksik yemez. Allah levh-i mahfuzda yaratmadan önce o adamın rızkını yazmış. O adam cennetliktir, cehennemliktir yazmış. Ne de yazmış? Seçim hakkı da vermiş. Ama o adamı Allah Teala yaratmadan önce biliyor seçimini nerede kullanır. Ona göre ee, onun e, şeyini verir. E, sonucunu yazmış. E, bu Allahu Teala'nın aynen de zamanda bu evremde çok e, açlıklar, çok e, depremler, e, tabi olaylar e, ne olur? E, onlar da var. O da Allah'ın bir hikmeti cereyidir. E, Allah Subhanahu Teala Talak surası 2. 3. ayette diyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, Allah'ı hesabına katarsa, Allah'ı unutmarsa, Allah korkusu onda var ise, Allah için çalışıyorsa Allah'a hakkıyla tevekkül ediyorsa ne olur? Ve yerzukhu min haythu la ihtasib. Ona rızkını ummadığı yerden verir. Bunlar nedir? Bunlar delildir. Allah Subhanahu Teala rızkını vermiş. Neye göre vermiş? Seni yaratmadan önce çabana göre vermiştir. Ve ke'eyyin ve ke'eyyin min dabbetin ha? La tahmilu rizkuha Allahu yerzukuha ve iyyakum. Ankabut surası 60 her çeşidin ve sizin rızkınızı Allah verir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La temutu nefsun hatta testekmilu rızkuha ve eceluha. Bir kul diyor ölmez imkanı yoktur. Hatta bu dünyada zamanı ve rızkı dolmasa. Bunu bile avamda yaşlı nenelerden sorsam bunu bilirler. Bunda bir sorunumuz yoktur. Ama bazen insan fakir olur. Musibet gelir başına, hastalık gelir başına. Nedendir bu? Kendi masiyetlerindendir, kendi tembelliğindendir. Ayet-i Kerime Nisa 79'da bunun noktasını koyuyor. Ne diyor Allah Subhanahu Teala? Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Bir hasenet senin üzerine geldi bir nimet bir bu Allah'tandır. Bu kaydedir arkadaşlar. Desen bu ben çaba gösterdim çifre düşersin. Allah verir sonra sen çaba gösterirsin. Fe, fe, e, kesebet e, sonra ayette ne diyor ha? Ve ma asabeke min seyyiyetin femin nefsike. Bir kötülük sene musibet gelmişse bil o kendi elindendir, kazancındandır. Diğer ayette Şura 30'da ne diyor? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Bir musibet geldiyse siz kendi elinizle getirdiniz onu başınıza. Demek ki günah eşittir azap. Günah eşittir musibet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste İmam Ahmed Tirmizi Nisai diyor ki innel abde le yuhramel rizka bi zenbin yusibe. Diyor ki bir kul e, rızkından mehrum olur bir günah işledikçe, bir günaha düştükçe. Ama asıl e, bir Müslüman kul günaha düştüğüne yapması lazım? Şükretmesi lazım. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْ Sizi iptile ederiz. Korku, e, açlık ve naksun minel emval fakirlik vel enfus ölürsünüz ve semerati meyveniz olmaz yağmur gelmez ve beşşiriz sabirin ama sabirlere müjde ver. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتُهُمْ musibetun Bir ölüleri ölse, bir azizlerini kaybetseler قَالُوا اِنَّا اِلَّهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ayetin sonuna gidiyor rahmet üzerlerine. Diğer ayette Araf'ta 168'de ve وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Allah Teala diyor iptile ettik kimi? İnsanoğlunu hasen, e, hasenetten seyyiatten. Hatta dönsüler. Hasenet işlesen, hasenet işlesen karşılığında nimet alırsın. Nimet gelse sana bu da iptal olabilir. Baksın Allah Teala hakkını verirsin. Günah işlesen sabre e, karşılığında bir musibet gelse sabretsen karşılığında nedir? Alırsın. Onun için sabretsen ne olur? Sabretsen ecrin var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Aceben li emril mu'min. Müminin emrine çok acayiptir müminin emri. Maşallah. Enne emrahu kullahu lehu hayır. Bütün olay müminin bütün olayı başından geçse bütün durumu onun için hayırdır. Diyor in asabahu zarraun sabr. Bir kötülük geldi onun üzerine sabreder. Fakane hayran lehu. O da onun için hayırdır. Ve in asabahu sarra'un şeker bir e, genişlik, bolluk cesse şükreder fekâne hayrun lehu o da onun için hayırlıdır. Hayırdır. Ve leyse zâlike li ehadin illa li mu'min. Bu da sadece mümin içindir. Ondan dolayı arkadaşlar bu ayetin e, anlamından dolayı bu e, açıkladığımızdan dolayı bazı e, Allah Teala yer üzerinde bazı depremler gösterir, bazı açlıklar gösterir, yağmursuzluk gösterir. Bu bir uyarıdır. Mümin kendine çeki düzen verir. Kafir uyansın, hüccet kalksın üzerine Allahu Teala. Hiçbir bunda sorun yoktur. Hiç ayetten hadisler, e, cüncemler hiç birbirine karşı değil. Çünkü bütün şeriat Allah'tan olduğu için hiç ihtilaf olmaz içinde. 1400 senedir bulamadılar. Kıyamete kadar da bulamazlar. Bu inançlarda, bu inançtan da giden ben de ona Resulullah'ın verdiği müjdeni veriyorum. İnşallah yeri cennettir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.